Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Բակո Սահակյանը Վաշինգտոնում այցելել է Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատում։ Տանկային վարժանքներ Արցախի պաշտպանության բանակում։ ԵԱՀԿ-ն Կուրոպատկինո բնակավայրից դեպի հարավարևել պլանային դիտարկում է անցկացնելու։ Թուֆենկյան հիմնադրամի միջոցներով հաշմանդամ ազատամարտիկին պատարայում առանձնատուն է տրամադրվել։ Մարտի 19-ից Արցախի դպրոցներում սկսվելու է Գառնանային արձակուրդը։ Նոր պուրակ նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը մարտի 13-ին այցելել է Վաշինգտոնում Արցախի հանրապետության մշտական ներկայացուցչություն եւ հանդիպում ունեցել աշխատակիցների հետ։ Հանդիպանը քննարկվել են կառույցի աշխատանքներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահը կարևորել է ԱՄՆ-ի հետ փոխգործակցության ընդլայնումն ու խորացումը, ընդգծելով, որ դրա համար ներկայացուցչությունը պետք է շարունակի իրականացնել ամենօրյա արհեստավարժ աշխատանք եւ կոնկրետ հանձնարարականներ տվել այդ ուղղությամբ։ Նույն աղբյուրի համաձայն 3 Բակո Սահակյանը Վաշինգտոնում այցելել է Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատուն հանդիպել ԱՄՆ-ում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Գրիգոր Հովանիսյանի եւ դիվանագիտական անձնակազմի հետ։ Քննարկվել են ԱՄՆ-ի եւ հայկական երկու պետությունների փոխգործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է Արցախի, Հայաստանի եւ Սփյուռքի սերտ համագործակցությունը, ընդգծելով, որ այն նախատեսված ծրագրերի հաջող իրականացման առանցքային գործոններից է։ Ադրբեջանի մտածումը մեզ համար նոր չէ եւ ինչ որտեղ էլ տրամաբանված եւ տեղին է։ Ամեն ինչ պետք է անեն խոչընդոտելու Արցախից ցանկացած այցելություն ԱՄՆ։ Այս մասին ասել է միջազգային ագետ Սուրեն Սարգսյանը անդրադառնալով Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի Վաշինգտոն այցին եւ դրա հետ կապված Ադրբեջանի քայլերին։ Նշենք, որ Ադրբեջանը բողոքի նոտա էր հղել Բաքվում ԱՄՆ դեսպան Ռոբերտ Սեկուտակին։ Սուրեն Սարգսյանն ընդգծել է, որ Բակո Սահակյանի այցը բացառիկ երևույթ չէ, որովհետև այցելություններ, փոխայցելություններ միշտ էլ եղել են եւ այդ այցերը հիմնականում կազմակերպվում են ԱՄՆ-ում գործող հայ լոբիստական կառույցների ջանքերով եւ դրանք երկկողմ հանդիպումներ են նախատեսում ոչ միայն պետական մարմիններում, այլ նաեւ, այսպես ասած, ուղեղային կենտրոններում, որտեղ Արցախի նախագահը ներկայացնում է դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի մասին։ Չնայած Արցախը չճանաչված պետություն է ԱՄՆ-ի համար, Բակո Սահակյանի այցը չի խոչընդոտվել։ Բակո Սահակյանը ունի վիզա Միացյալ Նահանգներ այցելելու համար, եւ ոչ միայն նա ունի, այլ նաեւ պաշտոնական պատվիրակության անդամները։ Նրան վիզան տրամադրվել է եւ նա գնալու է որպես Արցախի հանրապետության նախագահ եւ հանդիպումներ է ունենալու տարբեր մարդկանց հետ, ասել է միջազգային ագետը։ Ադրբեջանի մոտեցումը մեզ համար նորություն չէ եւ ինչ-որ տեղ էլ հիմնավորված եւ տրամաբանված է այդ մոտեցումը, պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի հանգարեն ցանկացած տեսակի այցելություններ։ Սա Բակո Սահակյանի այցելությունն է ոչ թե Լոս Անջելես, այլ մայրաքաղաք Վաշինգտոն, որտեղ կան մի քանի հանդիպումներ նախատեսված։ Սրանք երկկողմ այցելություններ են։ Իհարկե Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչված պետություն չէ, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ նաեւ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականներն են եղել Արցախում, փոխայցելությունները միշտ էլ եղել են Արցախի ներկայացուցչությունը Միացյալ Նահանգներում, որը պաշտոնապես գրանցված կազմակերպություն է այդ ներկայացուցչությունը եւ բնականաբար հայկական սփյուռքի կառույցները եւ նաեւ մեր դիվանագետները շատ ակտիվ աշխատել են այցը կազմակերպելու ուղղությամբ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ 2018 թվականի պատրաստության պլանի համաձայն Արցախի պաշտպանության բանակի զորավարշարաներում մեկնարկել են տանկային վարժանքներ, որոնք նպատակ ունեն ուսուցանել անձնակազմին գործնականում կիրառելու տեսական գիտելիքները, կատարելագործել նրանց մասնագիտական ունակությունները եւ բարձրացնել մարտական խնդիրների կատարման ընթացքում ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակությունները։ Մարզումների ընթացքում հատուկ ուշադրություն է դարձվելու կրակի վարման ձևերին ու մեթոդներին, մարտական իրադրության համապատասխան պայմանական հակառակորդի նշանակետերի խոցման առանձնահատկություններին։ Վաղը Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Մարտունու շրջանի Կորոպատ կինոբնակավայրից դեպի հարավ-արևելք։ Արցախի հանրապետության իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵԱՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք խորհրդակցություն է անցկացրել ամփոփելու զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի ստեղծումից հետո անցած ավելի քան 1 տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքի արդյունքները, հիմնադրամի ձեռքբերումներն ու խնդիրները։ Նկատի առնելով, որ այս նախաձեռնության հանդեպ ի սկզբանե մեծ էր հանրային ուշադրությունը, ուստի եւ այս նախագահի ամբողջ աշխատանքը պետք է իրականացվի առավելագույնս թափանցիկ եւ ներկայացվի հասարակությանը։ Վստահ եմ, որ վաղ թե ուշ Արցախի հանրապետությունը կդառնա ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի լիիրավ անդամ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը։ ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովը յուրօրինակ հարթակ է, որն ավելի քան 25 տարի իրականացնում է ԱՊՀ անդամ երկրների խորհրդարանների համագործակցության ապահովման ուղղված աշխատանք, հանդիսանալով միջխորհրդարանական հարաբերությունների զարգացման անմիջական հարթակ, ասել է նա։ Խոսելով վերջին քառորդ դարում ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի գործունեության նշանակալի իրադարձությունների մասին, նա առաջին հերթին առանձնացրել է ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի դերն ու ներդերումը 1994 թվականի մայիսին Բիշկեկում ստորագրված արցանագրության նախապատրաստման եւ ամրապնման գործում որին հետևեց Երրակողմ անժամկետ հրադադարի մասին համաձայնագրի ստորագրումը Հայաստանի Հանրապետության, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ու Ադրբեջանի Հանրապետության միջև։ Ցավոք այսօր Ադրբեջանն անտեսում է հենց իր կողմից ստորագրված Երրակողմ հրադադարի մասին պայմանագիրը։ Դրա հստակ օրինակն է Ադրբեջանի 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը Լեռնային Ղարաբաղի ազատատեն ժողովրդի դեմ, որը խլեց հարյուրավոր կյանքեր, այդ թվում քաղաքացիական բնակչության շրջանում, ասել է Էդվարդ Շարմասանովը։ Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ բնակարանային աջակցություն վիրավոր զինվորներին ծրագրի շրջանակներում Ասկերանի շրջանի Պատարագյուղում Արցախյան ազատագրական պայքարի ժամանակ վիրավորված երկրորդ կարգի հաշմանդամ Արարատ Ավանեսյանի ընտանիքը բնակարանամուտ է նշել։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ռաֆի Դուդակլյանն ասել է, որ հիմնադրամի միջոցներով Արարատ Ավանեսյանի ընտանիքի համար գնվել է տունը կառուցվել եւ վերանորոգվել խոհանոցը, սանհանգույցը, աստիճանները, տեղադրվել նոր եվրոպատուհաններ, տերներ եւ այլն։ Նրա խոսքով այն իրականացվել է բնակարանային աջակցություն վիրավոր զինվորներին ծրագրի շրջանակում, որը նպատակ ունի աջակցել ցաներ բնակարանային պայմաններում հայտնված զինվորների ընտանիքներին։ Այն գործում է 2016 թվականի ապրիլից եւ այս ընթացքում Արցախի տարբեր շրջաններում ապրող 9 զինվորական հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիների ընտանիքներ ապահովվել են բնակարանային հարմարավետ պայմաններով։ 2018 թվականի հունվարի 1-ից Արցախում զգալի փոփոխություններ են կատարվել մեղմ հարկային դաշտ ձևավորելու ուղղությամբ։ Մասնավորապես, մեղմացվել են սահմանված որոշ պատասխանատվության միջոցներ եւ միասնականացվել են հարկվող կառույցների նկատմամբ տարբեր հակատեսակներով կիրառվող հարկման կանոնները։ Մինչև 2021 թվականի հունվարի 1-ը մի շարք ոլորտներում երկարաձգվել են գործող հարկային արտոնությունների ժամկետները, այդ թվում հանրապետությունում արտադրվող գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման, ջրօգտագործող ընկերությունների կողմից ռոպման ջրի մատակարարման գործարքների, Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի եւ բազմամիատնկարկների մշակության ընթացքում կատարվող աշխատանքների եւ բնակարանային շինարարության մասով սահմանված ավելացված արժեքի հարկից ազատման արտոնության ժամկետները։ Արցախի հանրակրթական դպրոցներում մարտի 19-ից սկսվելու է Գառնանային արձակուրդը։ Այս մասին ասել է Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարարության Կրթության եւ Գիտության վարչության պետ Ռայա Մուսայելյանը։ Նա նշել է, որ 2017-18 ուսումնական տարվա հաստատված պլանի համաձայն դպրոցներում երկրորդից 12-րդ դասարանների աշակերտներին մարտի 26-ից ապրիլի 1-ը ներառյալ կտրամադրվի գարնանային արձակուրդ։ Առաջին դասարանցիների գարնանային արձակուրդը տևելու է մարտի 19-ից մինչև ապրիլի 1-ը ներառյալ։ Մարտունու շրջանում գործում է զբաղվածության ամենամյա պետական ծրագիր։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Արցախի Հանրապետության աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության աշխատակազմի աշխատանքի եւ զբաղվածության գործակալության առաջատար մասնագետի պաշտոնակատար Դավիթ Գաբրելյանի հետ ունեցած զրույցում տեղեկացանք, որ գործում են զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրեր, այդ թվում աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման տրամադրում, գործազուրկի դասած մասնագիտությամբ աշխատանքային փորձ դերելու համար, գործազուրկներին աջակցության դրամադրում, գործատուին միանված փոխհատուցում, ամուսնակ գործազուրկներին աշխատանքի տեղավորման դեպքում։ Ինչպես մեկնաբանեց Դավիթ Գաբրելյանը, աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման դրամադրում ծրագրի նպատակն է գործատուի կողմից անմրցունակ անձանց տրվող աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման միջոցով աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորելու նպաստելը։ Աջակցությունը տրամադրվում է այն գործատուներին, ովքեր գործակալության միջնորդության անմրցունակ անձանց իրենց մոտ տեղավորում են հարմար աշխատանքի։ Ըստ գործող իրավական ակտի աշխատանքի տեղավորված յուրաքանչյուր անձի համար գործատուին տրամադրվում է փոխհատուցում։ Գործատուի կողմից սահմանված աշխատավարձի 50%-ի չափով, բայց ոչ ավել, քան նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափը 55000 դրամ, 6 ամիս ժամկետով։ Դուք լսում եք լուրեր։ Երևանի պետական համասարանի ուսանողների մասնակցությամբ Բերձորի հարակից տարածքում հիմնվել է նոր բուրակ, նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակին։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Այս հայրենամզեր միջոցառումը կայացավ Սուրգեն Մելեցյանի օժանդակությամբ Գուրգեն Մելիքյանը դիմելով ուսանողներին կարևորեց արտասան շարժման դերը մեր ժողովրդի պատմության մեջ եւ հույս հայտնեց, որ մեր ծերունդը եւս ծեր է մնալու ազատագրված ու ազարավոր քաջորդների արյամ սրբացածներ երկրին։ Ուսանողները խումբ-խումբ սկսեցին ասեն պատրաստ սոցորացներում տնկել ապագա ծառերը։ 80 ուսանող են մասնակցում ուվերսին։ Եղել են Դադիվանքում, Կանզասարում, Տիգրանակերտում, Մամարացում, աճելել են նաև Երնիկներ զորամաս, մասնակցել զորամասի հիմնադրման հիմնարկացիեթի ազատագրման 25 ամյակների նվիրված միջոցառումներին։ Զինվորների համար հանդես են եկել համերգով։ Առաքինքի հետո ինչպես ընդունված է կայացավ խնջույք։ Օրենթացում ռազմայրենասիրական ազգագրական երկրով ու բարով հանդես եկան ուսանողները։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարի մթյանկամի։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է մինչև 15-ից 20 մետր։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 5 ցելսիուսը 10-ից 13 աստիճան տաքություն։